reka ngire ko ndanabaha mu kiganiro umuyange ikiganiro kibayagira ku burimye n'ubworozi mukagikurikirana ku munsi nk'uyu nkano mango muti rero uno munsi umuyange tubayagira kuki iyo agatasi ni menshi birangiye abarimyi benshi usanga baca bisuganya mu kurima mu myonga canke mbere abandi bagakoresha ubuhinga bwo kuvomera ibitegwa vyabo mu ntara nka zose z'u Burundi birashoboka ko abarimyi babandanya barima umwaka wose atakuruhuka no kuvuga ko bimbura buri gihe bivanye n'ivyo bateye haba ibitegwa birinda uruzuba canke ibitegwa vyimbuka kare eka mbere haba n'imboga n'ibindi uno munsi rero tukaza kuyaga n'abarimyi bo mu ntara ya Cibitoke aho benshi bakoresha ubuhinga bwo kuvomera ibitegwa byabo abandi nabo bakarima mu myonga mu ntumbero yo kugwiza umwimbu no gutunganya neza amazi baba baronse mu gihe cici Medar niyo nkuru nije nabatunganirije ikiganiro umuyange kuri uno munsi nayo bahati Jackson ijisho rya radio isanganiro mu ntara Cibitoke akaba ari we yaganiriye n’abarimye bo muri iyo ntara nabo bagaca baboneraho mu kuvomera ibitegwa byabo ni w'ibitunguru tubirima muci guhera mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kw'icenda bo tumaze kubirima rero dukoresha amazi y'umuserege naho imvura itabirikiragwa turakoresha amazi y'umuserege y'umuci hama tukeza ibitunguru dukoresheje amazi yo kumusereke musereke tugusanze mu murima w'ibitunguru umeze neza mbega uburimyi bw'umuci eh, gifasha gute uburimyi bw'umuci ni sawa burameze neza ariko hari igihe hamwe hamwe tubura amazi tukayarondera dukoresha ingufu nyinshi mu kugira tuyaronke mugabo turagerageza tukeza ariko ingwane z'amazi zirabaho umuci kuko umuntu arahangayika rwose ariko nta kundi twabigenza kubera tuba turarondera ubuzima twabikoze ibitunguru bimeze neza nta ngorane bifise ariko cyane cyane amazi niyo akunda kutugora mbega mwebwe ku murima muci kandi abandi eh, muci batarima akunguka umwe muronka na kiye muci turarima akunguko turonka ko muci ni uko abantu benshi bataba bariko bararima ari benshi twebwe kubera twegereye impande y'umusereke nicyo gituma twunguka kuko iyo umuntu yejeje arashobora kuronka udufaranga kuko abantu barima ari benshi iyo imvura iguye mugabo twebwe muci dukoresha imisereke hagaca hakora bamwe bamwe abandi bakarima imvura itasuye mbega nk'ibiterwa atari iki gitunguru ikindi giterwa muri manigi turima umuceri turarima intori ibigori intore n'ibindi ivyo navyo bisigurwa na Adelaide Niragira asanzwe na wene arimira muri komine ya Rugombo akaganira na wene na Bahati Jackson jewe ndiko ndakora nateye inkore n'ibigori burya rero twebwe tuni ku mufurege turanywesha amazi tukanywesha ama rero tukaronka ikidufasha turashobora no gutera n'ibiharage n'ibigori aha hose urabona yuko umerewe neza cyane emwe turamerewe neza cyane burya nkaha izi ntore narazisoromye ndazishora ndazigurisha ubu ariko ziracika nicyo gituma mu inkore nshashyiramwo n'ibigori akamaro kabafitiye nk'umukurima muci n'akahe emwe ni akamaro kenshi cyane turashobora kuronka icyo twifashisha tukarya n'ibiharage bitoto turashobora kubijya urumva n'akamaro kanini bidufitiye ndabona yuko ibigori eh, mu minsi itari mike muzoga aho abandi batari ko eh, turashobora kuguma tubijya muci twebwe tuguma tubijya muca ino mu rugombo muci tuguma tugenda mu isoko tukabishora tukasoma tukabijya tukamererwa neza mu rugo byifashe gute mu rugo ni sawa turi kumwe n'umutama wanje eh, twebwe mugabo abana twarabasohoye barasohotse ubu mugabo tuvize abuzukuru nibo baza muhiri wacu iyo baje ntibabura icyo bafungura kandi ntibashobora kubura icyo bafungura umuceri turarima tukawuronka n'ibyo biharage n'ibigori tugashobora tukabironka uretse muci izuba ryabaye ryinshi ariko kubera ubu dushobora kurimira ku mufureke tukahaseka tukaharonka turashobora kuronka icyo turya mbega ayo mazi ni bande bayatanga ayo mazi ni umufurege ashobora gutanga abarimye ibi bigazi ubona birimwo niwo bashobora kuyatanga tugasha tuvomera rero n'ibigazi bikamererwa neza n'imyaka yacu ikamererwa neza hariho benshi usanga batari kubararima wewe nk'umufasoni abafasoni ugasanga bari kumarigara bari kubajya mu bintazi ku baragerageza bakayasabikanya n'abandi ibyo nabyo bikemezwa n'umurimyi nawene yari katunganya umurima wiwe aho nyene muri komine ya Rugombo ni ntara ya Cibitoke tuko turajya kuyarondera iyari aho bariko barayakura mu migoroji turabe ko botugabaniriza ku mazi kugira ibiterwa natwe tubirondere ko byobaho mbega ko numva ati amazi aragorana ugasanga e, umuntu afise igikenya niwe atwara mbega ivyo vyoo ntibishobora kubateza ingorane birashobora kuduteza ingorane none udafise ico gikenya wumva ayo mazi woyaronka gute ahubwo kuyaronka umanza kwikora ku mufuko ukaraba yuko woronka ayo mazi ukayashikana ku murima ukanywesha mbega ayo mazi kugira muyaronke ava amaje ava mu ruzi nyakagunda azananiyo mu migoroji ubu baragomeye ubu bantu bariko barayasuguma ashyitse ngaha rero ku ibarabara baca basabikanya n’imbutwara utwara dukenya ku rushi ugashyira mu murima ahasigaye uranywesha hasigaye ugataha nubwo rero ibitegwa birimwa muci usanga biterera rimwe hari ibindi bitegwa usanga byerana n’iki aho twavuga nk'ibiharage ibindi nabyo ari nk'ibigori gusanga byera abanyeshuri baratanguye ishuri aho naho ngo ibyo byera ubwa mbere bigaca bifasha ababyeyi mu kurondera utwo umutwe wazorungikana abana babo ku mashure umurimyi azwi ku izina rya Samuel ngo nawene nubwo barima muci hari ingorane bakunda guhura nazo aho ngo kenshi nk'udukoko dutera ibitegwa aritwo bita imfunya ibigori mu gihe bizoba byeze turashobora kubiharura ati igihe bizoba byeze kuko nk'ibigihe nko kujya ku ishuri ubuharage buzoba bweze ariko ibigori igihe bitazoba biraterana umwanya rero bazoba ari kugomba kujya ku ishuri turashobora kubikora ku tuduharage tuba twateye tuba tuba twimbuye urabona yuko abana bazokwiga atangoranye eh, nta kibazo kabisa kuko umuntu ariko aragira ubukorikori ni uko kuraba ukungene urugo rwa rutera imbere akamaro kadufitiye nuko uko twe twejeje muri iryo ci turonka ibyo dufungurira abana kuko n'agahuza ari umuntu ashobora kukaronkamo cyangwa utundi tuntu mbega ko umuntu awumenga ufise ipompo imiti mbega ibyo bimeze gute utu dupomba kubera kugira udukoko twonona ibyo bitego dushobore kubwica kugira ntibusinzikaze ibitego kugira ngo iyo mfunya ipfe mbe kugira mumenye yuko ubwo bukoko bwicwa na dudu cyangwa na rokete mubibwirwa nande by'ukuri twebwe n'ubushakashatsi abarimyi twigirira kuko nta bagoronome bakunda kudushikako iyo badushikako tuba turonka imiti tuba dupomba imiti iyo ari yo yose hari igihe dushaka kugura n'undi muti twiyumvira n'uza kubikiza ukaca ubyica iyo batwaronka n'abagoronome bakaza tubwira bo uyu muti ntutegerezwa gupomba burya bukoko baba badufasha cyane mbega hari igihe musanga mwononye ibitego byanyu eh, birashika tupombye umuti utawuhwanye n'icyo gitegwa kigaca gipfa dufate nk'umuti upomba umuceri dushaka gupomba mu biharage cyangwa mu bigori no mu bitunguru ntabwo ujyamo eh, iyo umaze rero kuwupomba ari upomba uwo muceri ukaba uwupomba ibyo biterwa bindi bica bipfa mubona ihoko kugira eh, mwebwe abarimyi eh, muronke ubushobozi bukomeye ikintu cyokorwa ni uko gusa bugira umwanya bakaza nkubu nko mwirici turabona ko nta n'umwe yategereza kuba twarabonye nk'ungaha muri aka karere adushike ko kugira ngo batwigishe ku dushobora gukora eh. akamwotera abatarima muci naki. kama twobatera nuko ubona nabo bashobora kwishyiramo umwete bakatera utuntu tw'amazi kuko dufasha mu iryo mu mwanya imvura tuba turinda imvura igwe turonka utundi tuntu bitera muri iyo mvura ku mutasiro w'imvura kiganiro n'umuyange uno munsi turi tuganira n'abarimyi bo mu ntara ya Cibitoke basanzwe barima muci bakoresheje ubuhinga bwo kuvomera nubwo rero mwumvise barima muci intamba myizozo ntizibura nkuko mwagiye mu byumva kenshi ngo udukoko twimfunya turi mu bibangamira ibitegwa aho naho bamwe muri abo barimyi bagasaba abajejwe uburimyi n'ubworozi mu makomine kubegera kugira babandanye babaha inyigisho eh, intambamyi tugira harabaho ikintu bita ubukoko bwinshi imfunya tugakoresha amaside menshi kugira dukingire ibyo biterwa yacu twateye nko mu bitunguru harimo ubukoko bw'imfunya nawe pompa imiti imeze gute imirimo ikomeza kononekara udafise ubushobozi bukwiye ntushobora kubyetsa uburimyi urimo hakunguka waronse yego je akanguka narakaronse nararonse akunguko nahereye mu muceri nararimye ndaronka amafaranga mu muryango je narubatse inzu nziza urupango rwiza rumeze neza abana banje bariga hariho n'uwo nigisha muri universite narungutse mu by'ukuri usibye ko ibintu bigenda bihindagurika jewe narubatse inzu nziza ndigisha abana kandi aho tuba nta ngorane dufise nyinshi cyane mbega eh, hariho abafundi b'indimo baraza kubereka ingene ibiterwa nimba murose ingorane z'ibikoko ingene mushobora kubigenza ntabwo nkunda kubona cyane mu ndimiro benshi ntibaza mugabo hariho igihe baza rimwe rimwe ariko si benshi rwose icyo none mwusaba eh, nk'abarongoye uburimyi ni gike twebwe icyo twosaba abarongoye uburimyi boza bakadufasha kubera hasigaye hari indwara nyinshi mu bitekwa haba mu muceri haba mu bitunguru haba mu ntori ibyo ari byo byose turima harimo ubukoko bwinshi buronona imirima abantu bagahomba kandi baba bakoresheje imitahe myinshi Ndereyimana ngira uko bagize ajeje uburimyi n'ubworozi muri komine ya Rugombo aremeza ko amazi yo kuvomera afasha abarimyi mu kugwiza umwimbu agahanura abarimyi bafise amazi hafi kugerageza kuvomera ibitegwa byabo nayo ngo imiti ibonetse atakibuza bazokwigora bayironse abo barimyi kugira bagwanye utwo dukoko dutera ibitegwa byabo nukuri amazi yo kuvomera imirima muri komine ya rugombo arafise ikimazi cyane arafise igikorwa nyamukuru akorera abenegihugu kuko tugiye kuraba twebwe iwacu mu mvura turanywesha mu mpeshi tukanywesha no muci tukanywesha twebwe rero iwacu muci bararima ukuri kwamye amazi naho aboneka yuko ari make baragerageza bakayasabikanya bagahana ibiringo ni kuvuga ngo iminsi yo kunywesha ni kuvuga niba hatanguye abo muri segitere kanaka hacemo iminsi nk'ibiri abandi nabo bace bakira amazi bakanywesha twebwe rero nk'abafundi b'indimo muri komine turajya hamwe n'abafundi b'indimo ku mazone no mu mitumba tukagira ikirangaminsi cyo kunywesha na cyane cyane dufatikanije n'abajejwe amashyirahamwe y'amazi kuko muri komine bariho ndone uruhara mufise no gwi mbo twebwe uruhara dusanzwe dufise no kwegera abo bene gihugu nyene tukabegera ku kivi na cyane cyane tubasanga ku kivi tukababwira ingene bategeza kubyifatamwo tukabandikira n'imiti bategeza kuza kugura mu mabotike basanzwe badandarizamo iyo miti hama nabo nyine bagaheza bakagenda bakayigura hama bagaca bayikoresha bakurikije impanuro tuba twabahaye ahandi amazi atari Eh, mwebwe eh, mubona byifashe gute ni abarimyi badafise aho amazi agera barafise ingorane cyane rwose barafise ikibazo gikomeye kuko hageze muci ntibarima hageze muci ibyo baba bararimye mu mpeshi imvura itaguye ngo irenge byareze baragira ingorane cyane rwose bica byuma hama inzara nayo igaca ibatera icyo muhanura eh, ababinonosoye hanyura abarimyi basanzwe bafise amazi twabasaba yuko bokura bogerageza bakawukoresha neza ntibawusesagure bakabika ibindi nabyo bagashora kugira ngo basahirize umuryango hama ikindi nacyo twubasaba ni uko bomenya gukoresha ayo mazi neza ntibayasesagure ngo baze baratwaza n'iyo si yabo kuko isi Deogide Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu Burundi amenyesha yuko nabone bagiye gushiraho imigambi yo gutunganya imyonga kugira abarimyi bamenye itunganywa ry'ayo mazi yo mu myonga mbere binashobotse ngo bazokwitura abafasha bose mu bisata by'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo gushigikira abarimyi kugira bagwanye inzara ikintu gikomeye tugiye gukorera ko ubuya eh, ku bantu bose bari barakorera eh, mu gutunganya mu myonga tugiye gushyiraho porogaramu imeze neza yo kwerekana yuko havuye umuceri mu burundi bwose ahantu hose hazoba hari imyonga itunganijwe eh, twumvikana igitegwa kigiye kuzoca kihaja dukurikije ibyo eh, abenegihugu eh, bipfuza mugabo eh, dukura aka kajagari aho dusanga kenshi havuye umuceri haca umenga harahebwa ntibaba bagikurikirana umenga ah, benegihugu gutyo na bimwe twama tubona yuko umenga abantu baca bigina umwimbu Eh, iyo bahejeje gusarura nko murabona umwimbu umeze neza cyane eh, muci eh, ugaca usanga bibereye hariya ku marigara cyangwa bari mu bunwero bagira iminsi mikuru cyangwa biyicariye oya tugomba guca twumvikana tuti uku nyene muri ko murahimiriza mukorana n'abenegihugu mu gutunganya neza umwimbu w'umuceri muci duce tubasanga muri ko murakora nk'ibi nyene aha ndiko ndavuga Eh, abajejwe imigambi eh, nka za mm, fida za bank mondiyare eh, za bade eh, uburundi ni nk'iparadizo nino ngaha ikiganiro umuyange giciye kirangirira kuri uno munsi mwumvise yuko twariko tubayagira ku kamaro ko kurima muci hakoreshejwe ubuhinga bwo kuvomera canke ubuhinga bwo kurima mu myonga aho naho tukaba twaganiriye n'abarimyi bo mu ntara ya Cibitoke reka shimire mwebwe mwese mwari muduteza biri